الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uvažene i cijenjene sestre, kao što ste Mogle vidjeti na plakatama i na obavještenjima, mi se večeras družimo sa tematikom koju sam ja naslovio naslovom Putevi bračnoj harmoniji. Doista je mnogo razloga, ja imam uvijek običaj na početku predavanja spomenuti nekoliko razloga zašto da govorimo o spomenutoj tematici, a evo samo nekoliko razloga. Prva stvar, nama dajama profesorima, magistrima, doktorima i ostalim ljudima koji rade na širenju Allahove vjeri, veoma često dolaze pitanja iz te branše, znači dolaze pitanja u kojima se primijeti da velik broj bračnih drugova ne poznaje ovu tematiku i da je potrebno da se govori o ovoj tematici. Isto tako imamo velik broj naših sestara koji ima dosta koje imaju dosta pogrešnih ubjeđenja vezanih za ovu tematiku, pa primjera radi, nerijetko se dešava da bračni drugovi ne razumiju da se ne može postići harmonija osim putem kompromisa. Znači moramo biti, ciljni majke i poštovani sestre, u životu spremni na kompromis, nekada da odustanimo od svojih nekih prava ili svojih nekih mišljenja kako bi lađa našeg braka nastavila putovanje. Isto tako ponekad neke sestre, ajde da kažemo, nasjednu na teoriju emancipacije, pa onda znači žele jednostavno neka veća prava od onoga što im je islam zagarantovao, pa to vodi do problema na terenu. Isto tako nerijetko se dešava da neke žene uključuju vanjske faktore u rješavanje bračnih problema, ti vanjski faktori mogu biti različiti i nerijetko to zna donijeti mnogo problema. Naročito kada je u pitanje uključivanje e, roditelja od strane žene u rješavanje bračnih problema. I mnogo drugih stvari, znači, mene je ponukalo da večeras ovdje govorimo na ovu tematiku. Nažalost, mora da priznamo i da shvatimo harmonija u braku nakon što čovjek poduzme sve što je do njega i žena poduzme sve što je do nje, je veoma blizu. A velik broj ljudi smatra da je to nešto nedostižno i nešto daleko. A vidjet ćete, cijeni majke, poštovani sestre, da mi ćemo spomenuti, ako nas Allah poživi i ako nam vrijeme dozvoli, preko 40 načina postizanja bračne harmonije. I vidjet ćete da u tih 40 načina ne postoji ni jedan težak način koji je neizvodljiv. Samo je pitanje koliko mi želimo da se potrudimo da to postignemo. Kada je u pitanju ovo naše druženje, znači, e, pošto želim da što više savjeta vam dam, e, znači svi ovi naši 40 kusur savjeta zasnovali su ili na Kur'anu ili na sunnetu ili je to moje neko lično iskustvo u radu sa narodom, rješavanje bračnih problema, ili je to preuzeto iz knjiga islamskih učenjaka, koji govori o ovoj tematici. Ja sam ovih zadnjih dana zaista dosta knjiga prelistao kako bi ovo predavanje pripremio. Svakako, kada je u pitanju bračna harmonija, prvo pitanje koje se postavlja jeste gdje je početak bračne harmonije? Početak bračne harmonije je prije braka. I o tome ćemo ako Bog da govoriti, početak bračne harmonije počinje prije braka prilikom odabira bračnog druga i vidjet ćete koliko to ostavlja traga na bračnu harmoniju. <clears throat> Volio bi kada bi svaka sestra imala sa sobom olovku i svesku i da ove znači stvari koje govorimo zapiše, da ih kod kuće ako Bog da obnovi i da se maksimalno potrudi da ih što više upraktikuje u svom svakodnevnom životu. Ako nisu sve sestre ponijele olovke i sveske, onda bi dobro bilo da to neka sestra zapiše, ako ništa znači ono naslove i da se to za neki od sljedećih dana u medresi uzme i da se ukopira i podijeli ostalim sestrama. Prva stvar, rekli smo gdje počeje bračna harmonija prilikom odabira bračnog druga. Znači, cijeni majke i poštovani sestre, ubeđen sam da tu ima sestara koji nisu udate, a i oni koji su udate treba da nauče tu stvar kako bi znale za budućnost, za svoju djecu i tako dalje. Znači, Allah poslanik alaih salatu wasalam nam je ga uvijestio u hadisu gdje kaže kada vam dođe insan čim ahlakom i vjerom ste zadovoljni, ženite ga. Znači, vi ste sigurno slušali o tome i mnogo toga da je najbitniji faktor kod insana njegov ahlak i njegova vjera. I zapamtite kada bi samo večeras o ovoj tematici govorili, znači to nije pretjerivanje, jer sutra kada počnu bračni problemi, jedino vjernik insan i vjernik koji ima ahlak neće ti nanijeti nepravdu, neće ti nanijeti zulum i ponašat će se prema tebi kao što bi volio da se neko ponaša prema njegovom djetetu. Zato nemojte žuriti u odabiru bračnog druga i gledajte doista da bude prvi i najbitniji parametar njegova vjera i njegov ahlak. Nakon toga neka budu ostali parametri i ljepota i imetak i porijeklo i sve ostalo. Ali najbitniji faktor definitivno, definitivno je njegova vjera i njegov moral. Nažalost, dosta puta slušam od u zadnje vrijeme kako naše sestre svakim danom iz dana u dan povećavaju mehrove, traži auta, traži radno mjesto i mnogo toga što rekli smo nije sporno, ali ne smije biti na prvom mjestu, jer upitajte one sestre koje su udate, šta je najbitnija stvar i šta najviše čovjeka krasi u njegovoj budućnosti jeste njegova vjera, strah od Allaha Đelešanu, strah od sudnjih dana i njegov moral. O tome bi se moglo mnogo govoriti, ali prva stvar je znači odabir bračnog druga je jedna veoma bitna osovina u postizanju bračne harmonije. Nakon toga E, kako postići bračnu harmoniju? Da se svi međusobno ponašamo u braku, kod kući, onako kako bi željeli da se drugi ponašaju prema nama, odnosno kako bi, drugi, kako bi mi željeli da se drugi ponašaju prema našoj djeci. Pa sutra kada sestra bude se obhodila prema svome mužu, neka se obhodi prema njemu onako kako bi voljela da se neko ponaša prema njenoj čerci sutra kada bude u braku. Svi mi bi volili da se naša čerka uda za nekog lijepog, blagog insana koji znači ima sve najljepše osobine i da se on prema našoj čerci obhodi na najljepši način. E, Isto tako se mi trebamo obhoditi prema našem mužu na najljepši način onako kako bi mi volili da se on ponaša prema nama. I zato kada god napraviš neki postupak, uvažena majko i cijena sestro, postavi sebi odmah pitanje da li bi ti voljela da se tvoj muž prema tebi tako ponaša. Ako je odgovor ne bi volila, odmah taj postupak korigiraj. Isto tako od stvari na putu postizanja bračne harmonije jeste veoma bitna stvar – Otvorenost sa iskrenošću. Znači, naročito kada je u pitanju početak braka, veoma je bitno da bračni supružnici sjednu, da razgovaraju otvoreno i iskreno, da kažu šta voli, šta ne voli, šta im smeta, šta im ne smeta, šta bi voljeli, šta ne bi voljeli i onda da se druga strana u granicama ljudskih mogućnosti, svi bi mi voljeli kada je u pitanju žena da živi s nekim ashabom, kada je u pitanju muškarac da živi s nekom ashabikom, to su neki, hajde da kažemo, likovi iz naših snova, znači ali u granicama ljudskih mogućnosti supružnici treba da kažu jedno drugom šta očekuju, šta želi, šta voli i šta preziru i da se druga strana maksimalno potrudi da to e, znači ispuni. Ovdje smo se dotakli, dotakli te tematike i veoma je bitno nju razraditi, a to je savjetujem naše sestre, naročito one koji još nisu stupili u brak, da što više stvari preciziraju prije braka. Što više stvari precizirate prije braka, manje ćete se mučiti u braku stvari koji će doći u braku koji niste spomenuli i niste definisali, ali što više stvari spomenite prije braka i definišete i dogovorite, to će vam bračna harmonija biti lakša znači u velikom broju slučajeva. Isto tako, kada je u pitanju e, bračna harmonija, mora da znamo da u velikom broju slučajeva, kada pogledamo probleme naše braće i sestara, vidimo da su problemi nastali zbog sitnica. Veoma rijetko problemi nastaju zbog krupnih stvari. Veoma rijetko, ne do Allah, sestra počini blud ili brat počini konzumirati drogu ili, ili. To su znači krupne stvari. Znači zbog sitnica u velikom broju slučajeva nastaju problemi. Zato cijeni majke i poštovane sestre, pazite na sitnice u životu. Znači ako muž kaže da mu, znači moramo ovdje samo da malo prekinemo, mi se večeras obraćamo ženskoj populaciji i zato ders je upućen vama. Onog momenta kad budemo imali priliku da se obraćamo muškarcima, onda ćemo se obraćati muškarcima i govoriti znači kako muškarac može da utječe na bračnu harmoniju. Tako da ne osjetite da ste vi danas izložen nekom linču, onaj insan koji hoće da sluša, ko želi da se okoristi, ko želi da sluša šta je rekao Allah, rekao poslanik, šta su rekli islamski učenjaci, o bračnoj harmoniji neka sluša. Ovo nije nikakvo trljanje ušiju nikome, ovo su savjeti bratski od insana koji svima vama želi ono što želi i sebi u životu, da postignemo svi bračnu harmoniju u životu. Tako da ne pomislite da je mene neko ovdje instalirao pa da ja samo cijeli dan trljam nekome uši. Ne. Tako da znači, govorimo sada o sestrama, a to bi isto kazali muškarcima. Znači, obratite pažnju na sitnice. Kada tvoj muž od tebe traži nešto, nemoj da kažeš to je sitno i nevrijedno. Znači, ako od tebe muž iziskuje i traži nešto i kaže od danas nek to bude tako, onda se maksimalno potrudi u životu da to uvijek bude tako, makar to bila neka sitna stvar. A isto tako, s druge strane, trebamo biti spremni da sitnim stvarima, znači, pogledamo istinski u oči i da zbog njih ne pravimo velike afire. Isto tako, e, čuvajte se cijene majke i poštovane sestre, čuvajte svoj rating. Znači, insan kada stupi tek u brak, ima, hajde da kažemo, bijelu strancu u životu, rejtinga i čuvajte se dvije stvari pogotovo. Čuvajte se, znači, prevare i čuvajte se laži. Čuvajte svoj rejting, jer rejting kad se jednom poremeti, teško je to ispraviti i teško je postići bračnu harmoniju. Zato sve ono što bi moglo otvoriti vrata sumnji, prevari, laži, čuvaj te, čuvajte se ti stvari maksimalno. Nemojte sebi dozvoliti da počnete lagati pa da to onda pomuti vaše bračne veze. Jer, kao što naš narod kaže, u laži su kratke noge i to se danas ili sutra sazna. Zato moj vam je savjet, iskreno, makar i bila greška u pitanju, iskreno pogledajte istini u oči, priznajte grešku, kažite, ali laganje i prevara, znači to ona je u čistoj koliziji sa bračnom harmonijom. Isto tako, to smo spomenuli sada na početku, čuvajte se da uključujete e, vanjske faktore u rješavanje bračnih problema ako zatim ne postoji potreba. Znači, nerijetko nam se dešava da velik broj sestara, dok se desi bilo kakav problem, prvo što uradi, odmah to ide znači ili majci, ili ocu, ili sestrama, ili kolegicama, a nerijetko, nerijetko, vi ste sigurno svjedoci svi, svi toga, da prvo sestra što uradi uključi onaj ili laptop ili mobitel, e, shodno na koji način otvara Facebook i onda ide tamo na neku grupu gdje ima svoje velike neke prijateljice i onda im ispriča sve od A do Ž i kaže šta mi savjetuje da činite i tako dalje. Što je velika greška, prvenstveno e, problemi treba da se rješavaju znači između muža i ženi lijepim dijalogom. Nakon toga, ako ne može da se tako riješi, onda se uvodi jedna osoba ili dvije koji su kompetentne. A najzadnji koji bi trebao da se miješa jesu roditelji jedne ili druge strane. Isto tako, e, cijenjeni majke i poštovane sestre, nerijetko nam se dešava da nastaju problemi u porodcama zato što žena nije zadovoljna svojim mužem u smislu pokuša da pravi komparaciju između njenog muža i drugih ljudi dođe sjedi sa sestrama, pa jedna sestra kaže meni muž kupio to, ova druga kaže meni uradio to, treća. I onda ona pokušava da pravi komparaciju između svoga muža i drugih ljudi. Svi ti ljudi, sve te sestre, ako tjednu priznati, i njihovi muževi imaju negativnosti imaju propusta, ali normalno one to neće kazati, već spominju lijepe stvari. I zato nemojte praviti komparaciju između svojih muževa i drugih muževa, jer svaki insan ima pri sebi pozitivnosti i negativnosti. Znači, e, sestra muslimanka onog momenta kada je poduzela sve prilikom sklapanja u brak, kada je znači porazgovarala sa insanom, vidjela ga, raspitala se o njemu, zadovoljna njegovom vjerom, zadovoljna njegovim moralom, Znači treba da bude zadovoljna Allahom odredbom i da ne pravi komparaciju između svoga muža i drugih ljudi. Pa primjer radi neke sestre maštaju da je njihov muž ugledan, ajde to možda ubijeđen sam da vi to već znate, imate žena koje maštaju da budu supruge od nekih dajija, od nekih trgovaca, od nekih političara i tako dalje. Znači, ne mogu sve žene se udati ni za dajije, ni za političare, ni za trgovce, već treba da, da podmirimo pod navodnim znacima i ostalu braću. Isto tako da, <laughs> Nermine, nemoj se smijati, Allah te nagradio. E, isto tako, ciljni majke i poštovane sestre, e, rekli smo malo prije da je brak, znači, ispunjavanje sitnica. Pokušajte se maksimalno potruditi da udovoljite svim željama svoga muža sve dok je to u granicama halala. Ja znam da ima osoba koji jednostavno da im od toga možda onaj se ježi koša, ali vjerujte, kada vidite, kada vam dođu e-mailovi, kada čujete kroz kakve džehennemske patnje na Dunjaluku ljudi prolazi u bračnim problemima, onda kada nekome kažete radi ovako, da, tu će malo i koštati, i truda, i, i strpljenja, ali imat ćeš bračnu harmoniju i ne želiš da zamijeniš svoj brak ni za, tuđi, ni za jedan tuđi brak. Isto tako, veoma je lijepo, pohvalno je da žena vodi brigu o svome mužu. Znači, pokušajte, vjerujte, ja sam muško i evo volio bi da je moja žena danas dole pa da ona lajkuje ovo što ja govorim, ali znači, muškarci su, znači, veći papučari od žena sto puta i vole znači da neko o njima znači vodi brigu ko mala djeca. Zato kad je muž vaš negdje na putu, otišao je, pošaljite mu poruku, e, e, pozdravite ga, pošaljite mu srce, pošaljite mu da ste ga poželili, da ga volite, da jedva čekate da dođe, da kafa je provrila i tako i tako dalje. Znači to su toliko jednostavne stvari, a toliko mogu utjecati na bračnu harmoniju. Isto tako, znači u braku ako nismo spremni da praštamo, onda je veoma teško očekivati da postignemo bračnu harmoniju. Znači moramo biti spremni e, prihvatiti grešku, oprostiti i neke stvari, znači praviti se da ih ne vidimo. Ovo znači važi, ja sam danas rekao, obraćam se našim sestrama, a isto tako ovo važi, znači obostrano i za muškarce i za žene. Moramo biti spremni progledati kroz prste, neku grešku, nešto oprostiti, nešto ne vidjeti, samo kako bi bračna harmonija se postigla. Isto tako, e, nerijetko se dešava da čovjek počne osjećati prezir prema svojoj supruzi zato što ona pred njim govori negativno o njegovim roditeljima i o njegovoj rodbini. Cijeni majki, i poštovane sestre, morate shvatiti da je taj insan, bez obzira, možda njegova majka, njegov otac ne praktikuju vjeru, možda njegovi e, e, rodbina njegova ga nikad ne pomaže, zapostavljaju ga, nikada ga ne obilazi, ali on je od njih i oni su od njega. I nemojte očekivati da će neko samo znači klimati glavom kada pred njim pričate o njegovoj rodbini negativno. Možda će i šutiti shodno znači njegovoj znači temperamentnosti, ali to ranjava njegovo srce. I zato Suprotno tome, način postizanja bračne harmonije jeste da pred svojim mužem, makar znači pa malo i nasilu, uvijek lijepo govorite o njegovoj majci, o njegovom ocu, o njegovoj rodbini, postičete ga na dobročinstvo, da mu kažete šta misliš da kupiš svoj majci tu, da kupiš svome ocu tu, šta misliš da odiđe, obiđeš nekog svoga rođaka, jesi li čuo da se neki tvoj rođak razbolio, otiđi, obiđi ga, jesi li čuo da to i to dijete od tvoje rodbine potrebno je stipendije, šta misliš da mi mu pomognemo, da mu nađemo nekoga i tako vjerujte da to ostavlja velikog, velikog traga na ljudsko srce. Isto tako, ako hoćemo da postignemo bračnu harmoniju, ja znam da dosta puta naša braća i sestre, znači prvo što nauči jeste šta su prava njihova u braku. Mi moramo, znači, prvo biti spremni dati prava, pa onda tražiti svoja prava. Zato, znači, cijeni majke i poštovane sestre, da biste postigle harmoniju u braku, prvo dajte mužu njegova prava, a nakon toga tražite i vi svoja prava. Isto tako, E, od problema koji nerijetko znaju napraviti, od stvari koje znaju napraviti probleme u braku jeste prekomjerna ljubomora od strane sestara. Svakako, ljubomora je plemenito i lijepo svojstvo, jedno od najljepših svojstava koji može krasiti ženu. Ali i ta ljubomora, znači, ima granice. So je potrebno u hrani i ne može se jesti hrana neslana. Ali isto tako, ako samo povećate malo, znači, so u hrani, vi kao kuharce to znate bolje od mene, onaj, ili najbolji začin, bilo koji najbolji začin da stavite u hranu, ako ga stavite prekomjerno, on onda, znači, može pokvariti hranu. I ljubomora je jedno od najljepših svojstava. I znajte da svaki muškarac voli kod njegove supruge da bude ljubomorna, ali ta ljubomora treba da ima granice i onda kada ljubomora pređe granice, onda mogu nastati mnogi problemi, zato se čuvajte da ta vaša ljubomora bude u granicama normali. Ja vam ne bi navodio primjere, ali nadam se da razumijete ono što sam želio da kažem. Isto tako, rekli smo malo prije i samo ćemo to još jednom ponoviti, čuvajte se e, i pazite maksimalno da zatvorite sva vrata e, e smutnji i sva vrata sumljama. Znači, ja sam govorio to nekad kroz predavanja, čisto iz svog života vam savjetujem. Znači, nemoj da imate tajni pred svojim mužem. Znači, slobodno ostavite svome mužu da mu je dostupno da otvori vaš mobitel, da pogleda vaš laptop, da pogleda u vašu torbicu. Nešto je njemu do toga i on to možda nikada neće učiniti, ali čisto da bi zatvorili vrata šetanu kada je u pitanju, znači, sumnja. A onda, ako otvorite vrata sumnje u braku, zapamte da je veoma teško postići bračnu harmoniju. Isto tako se odnosi na muškarce, znači ovo je opasna stvar i čuvajte se toga. E, kad su u pitanju sestre, ista stvar za muškarce, ali za sestru malo više, pošto je u većini slučajeva žena boravi kod kući, a muž je taj koji zarađuje na faku, iako znači ima nekad izuzetaka, ali u većini slučajeva žena je ta koja boravi u kući, odgaja djecu, a muž je taj koji zarađuje na faku. Samim tim, znači, žena treba da pazi prvenstveno na higijenu kuće, nakon toga da pazi na ličnu higijenu, nakon toga da pazi kada je u pitanju čovjek, čovjek možda 8, 10 ili 12 sati boravi na polju, radi, susreće se sa raznim ljudima, sa razno raznim iskušenjima, kako bi zaradio taj halal i metak i onda po povratku kući on znači očekuje da se vrati u svoju oazu mira gdje će kad dočekati njegova supruga, gdje će kuća biti znači uredna, njegova žena znači e, uredno počešljana, namirisana, vesela i tako dalje. Vjerujte da je ovo jedna od najbitnijih stvari u bračnoj harmoniji i morate tome mnogo pažnje posvetiti. Znači da žena zna kada muž dolazi kući, da njena kuća bude čista, ona da bude čista, spremna za svoga muža, da ga dočeka vesela i tako dalje. Vjerujte da je to velika stvar i o tome bi mogli mnogo govoriti. Isto tako, žena koja želi da postigne bračnu harmoniju, treba da bude spremna da znači žrtvuje određene stvari na putu postizanja onoga što muž voli. Svaki muž ima nešto što voli. I e, znači žena bi se maksimalno trebala potrut i normalno u većini slučajeva, pazite, uvijek ima izuzetaka, imate ljudi koji su znači pod navodnim znacima malo tvrdoglavi, šta god da mu ispuniš sto puta želju, on to ništa ne vidi. Ali većina muškaraca, ako vam da do znanja da voli tu hranu ili tu odjeću ili to ili to i ako mu to deset puta ispunite, vjerujte da će to ostaviti traga na insana. I zato kažemo, žena koja želi da postigne bračnu harmoniju, maksimalno će se truditi da ispuni sve što njen muž voli, znači samo kako bi pridobila njegovo srce. Isto tako od stvari E, koje treba napomenuti, nerijetko nam se dešava da e, sestre tu pogriješe i to onda na kraju može skupo koštati porucu a to je da sestre prikrivaju probleme i propuste djeci, ne kazuju ih muževima. I onda odgajaju djecu jednostavno u takoj toj nekoj, ajde da kažem, atmosferi munafičkoj, licemjernoj. Djeca kad su pred ocem ponašaju se na jedan način, a kada su e, znači, pred majkom ponašaju se na drugi način. Onda kada to dođe do oca, onda nastaju problemi. I ja sam svjedok mnogih takvih slučajeva, zato znači od početka gradite odnose da djeca se isto ponašaju pred ocem i pred majkom. I velika bitna stvar, i vjerujte, to će ostaviti velikog traga na brašnu harmoniju, da djecu odgajate i javno, i tajno, i svojim postupkom i riječima da poštuju oca. Znači kada otac nešto donese, da djeci savjetujete, da kažete idi poljubi babi ruku, zahvali se babi i tako dalje. Kad dijete sutra nešto e, skrivi, da kažeš a sjećaš se da je babo kupio tu znaš da nam je babo tu Znači da majka odgaja djecu. Da djeca vide majku praktično. Da majka kada otac nešto donese kući, o tome ćemo govoriti poslije, da mu ona zahvali, da dovi Allahu Đelešanu i javno i tajno za njega. Znači i kada je otac tu i kada nije tu. Kada je majka sama sa djecom da ih tako odgaja da kaže dovite za svoga babu, on se brine za nama, da ga Allah nagradi, da mu Allah podari džennet. Znači da naša djeca odgajaju u takvom ambijentu. I rekao sam, ja znam slučajeva gdje majka prikriva znači djecu u razno raznim i grijesima i propustima i devijantnim postupcima i onda kada to koluminira dođe do čovjeka i onda normalna stvar da je logično da će se naljuti i na djecu i na suprugu i da može znači nastati veliki problem. Zato cijeni majke i poštovani sestre, moj vam je savjet od početka, djeci dajte do znanja da se moraju isto ponašati pred vama i pred ocem i odgajajte djecu svojim primjerom prvo, nakon toga jezikom i riječima da poštuju babu. Znači da mu budu zahvalni, da cijeni njegov trud, da cijeni njegovo zdravlje, da cijene sve ono što donosi i tako dalje. Imalo bi se o tome mnogo pričati, ali znači nadam se da je do vas dostigla ideja koju sam želio da dostavim. Isto tako, znači, vezuje se odmah za tu temu, znači jedna od stvari koja najviše ostavlja traga na muža i ona uzrokuje bračnu harmoniju jeste zahvalnost mužu. Znajte, cijeni majke i poštovane sestre, znači ja govorim to iz ličnog iskustva, a znam da je svaki muškarac takav, da su svi muškarci tu tanki, a to je da znači vole zahvalnost. Kada muž bilo šta uradi, zahvali mu i riječima i dijelom i dovi Allahu i javno i tajno i pred njim, dovi za njega i vjerujte da je to, znači, hajde da kažemo, strelica koja ne fula, znači ne može promašiti cilj, a to je, znači, postizanje bračne harmonije. Dobro, ima imšala još vremena, idemo dalje. Kada je u pitanju rješavanje brašnih problema, e, ja ću samo spomenuti jednu stvar, a inšala, ja jučer kad sam pripremao DERS, pa sam jednostavno koristio se, preveo sam jedan članak koji govori o 14 savjeta koji treba da se ispuni u jednom dijalogu da bi taj dijalog bio plodonosan. Pa ako Bog da sutra i prekusra će to biti objavljeno na Mimberu. Ali generalna stvar, dijalogom se rješavaju problemi. Svakako da bi se problem rješavao treba odabrati lijepo vrijeme. Nemojte pokušati odmah kada je nastao problem odmah ga rješavati. Pustite znači da se malo tenzije znači smiri, da se muž smiri, sačekajte dan, dva da vidite lijepu situaciju i onda razgovarajte sa njim o problemima. Ali znači problemi se rješavaju dijalogom i problemi se rješavaju u određenom vremenu. Isto tako stvari koje uzrokuju bračnu e, harmoniju jeste da žena svome mužu pokaže praktično i teoretski da brine o njegovom imetku. Svaki insan voli da mu znači žena pokaži teoretski i praktično da brine o njegovom imetku, jer svaki insan znači ima problema da stikne imetak. I onda kada vidi kod svoje supruge da ona čuva njegov imetak, štiti njegov imetak, da ga ne izlaže bespotrebnim troškovima, vjerujte, u današnje vrijeme jedan veliki problem jeste što velik broj stara, vrši pritisak na muža, da promijenimo auto, da kupimo veći stan, da kupimo mobitel, da ovo, da ono, a nekada to nije u granicama njegove mogućnosti. I zato kažem, jedno lijepo svojstvo koje može krasiti čestitu i moralnu suprugu koja želi harmoniju u braku, jeste da pokaže i praktično i teoretski mužu da poštuje i cijeni njegov imetak. Također, <clears throat> čuvajte se, to normalno ne bi trebalo se nađe kod naših sestara, ali jednostavno šetan radi sa svakim i pogotovo u periodu ljutnji, čuvajte se da namjerno radite ono što ne voli muž. Znači, može se desiti da e, insan napravi grešku zato što nije znao. Ali, kada muž primijeti kod osobi da namjerno radi ono što ne voli, to su naj, znači, gorije stvari za muža i to najgorije ranjava njegovo srce. Zato se čuvajte takvih postupaka bez obzira kakva da bude svađa i bez obzira šta da bude u kući, nemojte svjesno i namjerno činiti ono što ne voli. Isto tako, rekli smo na, na početku, E, nemojte e, biti samo od osoba koje su e, jednoumne tako da samo privataju rješenja koja ponudi moramo biti spremni jednostavno private činjenicu insan se oženi ženom koju znači možda je ona odrastala 20 25 godina u drugoj kući. On je odrastao u drugom kući, u drugoj kući, u drugom gradu, u drugom podneblju i normalna stvar kada dođu, naročito zapamte ovo, ovo je bitna stvar na početku braka mora biti puno tolerancije dok se jednostavno duše prepoznaju, dok se muško navikne na ženu, dok se žena navikne na muža, dok ga upozna, moramo paziti i moramo biti spremni na kompromis. Moramo ostaviti neke svoje znači stavove, neke svoje znači ciljeve i tako dalje. Isto tako nemojte sebi znači kopati jamu u koju ćete padati, pa da pred svojim mužem hvalite druge osobe. Nima smetnja se spomeni neki insan po hajru, ali da to bude znači konstantno i kontinuirano. Jesi li čuo onaj tako, jesi li čuo onaj tako, onaj uradio tako, onaj uradio svojoj ženi, onaj uradio svojoj djeci, onaj uradio ovo, onaj uradio ono. Čuvajte se, to može indirektno raniti srce vašeg muža, jer može shvatiti da mu indirektno šaljete poruku gluhih telefona, da bi i on tako sutra trebao da postupa. Isto tako, na putu ka bračnoj harmoniji moramo znati da nema braka. Znači, prvo brak Božeg poslanika nije bio bez problema i ni jedan brak na planeti ne može biti bez problema. I kada se desi prvi problem, nemoj da mislite da je to kraj, to je samo znači prvi problem koji treba riješiti. Znači, nemojte očekivati brak bez problema. Ne postoji. Poslanik je bio poslanik, dobivao objav od uzvišenog Allaha, najplemeniti insan, njegove žene, najbolje žene na planeti i opet je bilo znači velikih problema u poroci, ali se to se rješavalo. Tako da, znači nemoj da vas iznenade problemi, problemi moraju doći dok se znači naročito, rekao sam u početku braka, dok insan upozna ženu, dok žena upozna insana, dok upozna šta voli, šta ne voli, šta, znači tada trebamo biti spremni na probleme, ali isto tako Znači, rekli smo na početku, ako imamo vjeru, ako imamo ahlak, ako se bojimo Allaha, na kraj krajeva ako treba i nečija pomoć, uz Allahu pomoć problemi će se riješiti. Isto tako jedna veoma lijepa stvar koja učvršćuje bračnu harmoniju jeste potpomaganje u dobru. Pokušajte, cijeni majke i poštovane sestre, da se potpomažete sa svojim mužem, svojom djecom u dobru pa predložite svome mužu nedjeljom večer šta mislite, predložite svome mužu šta misliš sutra da zapustimo, pa da pozovemo tog i tog na iftar, šta misliš da obiđemo rodbinu, šta misliš da damo sadaku, šta misliš da uradimo to, šta... Znači pokušajte da vaš muž svati da ste vi neko ko njemu inicira hajr, koga poziva hajru, komu znači, hajde kažemo, krči put ka džennetu, koga onaj postići na Allaha Đerlešanhu, e, da ga napomenite muža i djecu, da klanjate duha namaz, da klanjate vitr, da ustanete zajedno, da klanjate noćni namaz, da zajedno dovijete i tako dalje. Znači vjerujte da je to izgubljena karika u našem životu, da se potpomažimo zajedno porodično u činjenju hajra. Vjerujte da iz toga dolazi beričet, znači kojeg je teško opisati riječima. Isto tako od pozitivnih stvari koje djeluju na bračnu harmoniju jeste udjeljivanje poklona mužu bez obzira koliko taj poklon bio sitan. Ali je bitno da muž osjeti da njegova supruga misli o njemu, da razmišlja o njemu, ispunjava njegove želje, da mu daje poklone. A govorit ćemo poslije ako mognemo stići malo o e, toj znači romantičnosti kod e, supružnika. Znači pokušajte da svoga supružnika znači iznenadite poklonom, makar to bilo nešto sitno, da li to bila olovka, da li to bio znači kartica kredita, da li to bilo nešto sitno bez obzira, ali je bitno znači da mu nešto poklonite, da on to sutra kada vidi sjeti se vas, sjeti se vaše pažnje i tako dalje. Jedna od bitnih stvari koju morate znati kada je u pitanju problem, srđba, ljutnja, znam da je teško kontrolisati e, sebe u ljutnji, ali i u ljutnji postoje granice. Čuvajte svoj jezik da kažete nešto što će raniti srce vašeg muža. Znači i kada je srđba, i kada je ljutnja, i kada su problemi, imaju neke granice preko kojih ne smijete prijeći. Znači čuvajte se, naročito kada je u pitanju žena. Normalno, ni muškarac ne može kazati lošu riječ, ali žena je nježna, žena je blaga, žena treba znači da pazi svoj jezik kako ne bi rekla nešto čime će uvrijediti i raniti srce svoga muža. Isto tako, od stvari koje pojačavaju bračnu, e, bračnu znači harmoniju jeste čuvanje tajni porodici, a nakon toga čuvanje tajni intimi. Pokušajte, cijeni majke i poštovane sestre, da živite zasebnim životom. Niko, vjerujte, u društvu ne voli porodicu koja dok dođe u društvo samo počne pričati o sebi, o svojim problemima ili čak hvaliti se. Pokušajte živjeti zaseban život, Znači, da, znači, ako imate problem, da taj problem ostani u, vaš, granicama vaše porodice, a na kraju krajeva i neke pozitivne stvari, ako one mogu djelovati negativno na društvo, znači, ostavite i njih onaj, za vašu porodcu, a da ne govorimo o negativnosti koje proizilazi iz širenja, znači tajni intimi. Nerijetko se dešava da to pod razno raznim nekim, ajde da kažemo, onaj, e, izgovorima žene počnu malo da prekoračuju bračni, i govor o bračnoj intimi, što je svakako neispravno. Isto tako, rekli smo na početku da u velikom broju slučajeva problemi u braku nastaju zbog sitnica i nemojte napuhati i prenapuhivati problem. Uvijek se, hajde da kažemo, hladne glavi pokušajte pogledati na problem. Nekada ja znam da su problemi sitnica. To možda da se desi nekom i drugom, nekoj drugoj poroci, ljudi to ne bi uopšte ni primijetili, ne bi rekli da je to problem. Ali nekada bračni supružnici od toga napravi znači aferu do, da to ide, znači raste svakim danom može doći i do razvoda. Znači nemojte prenapuhivati probleme, uvijek se vrate šta je bio problem, tu je problem, pa jel to vrijedi? I evo, spomenut ćemo sad, a mogli smo i, i poslije, uvijek pokušajte gledati na problem kroz prizmu dobrih dijela. Pa ako muž napravi grešku, meni je neki dan došlo pitanje od jedne sestri, jednom ili dva puta vidjela čovjeka kako nešto gleda na laptopu i na TV-u što ona ne voli da gleda. I kaže, toliko sam ga sada zamrzla da hoću razvod braka. Pa dobro, gdje je taj čovjek u svemu tome, koliko pozitivnosti, koliko je puta uradio hajr, koliko je uradio hajra, sve to i sve se to zaboravi samo što je napravio jednu ili dvije greške. To se ne opravdava ta greška, ja ne želim da opravdam tog muža, ali hoću da vam kažem, pogledajte, neka sestra da vidi muža možda da gleda tako nešto, ništa, zaklopila mu laptop, ona i kako se zove i rekla mu paša, evo ima ženu u kući, gledaj mene i završena stvar. Znači može se preko toga prijeći jednostavno da ne pravi se od toga neka velika afera, mal problem. Nemojte prenapuhivati probleme. Uvijek, kako već postoji problem, podvucite crtu ispod problema da vidite zaista šta je problem. Isto tako, jedna interesantna stvar, a to je budite spremni malo na romantičan život. Muškarci vole romantiku, budite spremni da obnovite ljubav, znači izjavljivanje ljubavi svome mužu. Nerijetko se dešava da sestra nakon što se uda, nakon godinu, dvije, a isto tako i sa muškarcima, kamo sreće da mogu držati muškarcima ders, pa da to i njima kažem, zaboravi da njegova žena voli čuti od njega, da je on voli, a i muško još više voli čuti od ženi, da ona njega voli i da je on i dalje ostao njen neki bijeli princ na konju, ona je svo srce posvjetila njemu. I vjerujte, to ostavlja velikog traga na, na, na, insana, nemojte se stiditi, to je vaš muž koji je, znači, koji je vama halal u svakom pogledu, dosađivaj mu 15 poruka mu danas pošalji na poslu i u svakoj mu napiši volim te, jesam te požela, kaž doć, Allah te po, poživio, samo jedva čekam dok dođeš, pošću te kosutlju i tako dalje. Znači, onaj, nemojte se stiditi jer vjerujte da to ostavlja velikog traga i ja bi o tome mogu da vam govorim nadugo i naširoko, ali znači generalno pravilo i generalni naslov ovi, znači ovog načina jeste da onaj žena i muškarac trebaju da obnovi izjavivanje ljubavi svome supružniku i to ostavlja velikog traga na ljudsko srce. Isto tako veoma je bitno e, u braku spoznati prirodu eh, insana i shodno tome reagirati. Jer svaki insan ima nešto čemu je sklon. Neko se brzo ljuti, neko ne voli ovo, neko ne voli ono, neko ne voli ovako, neko ne voli onako. Znači, veoma je bitno da žena odmah od samog početka stupanja u brak pokuša da dešifruje tog svog muža i da onda se maksimalno trudi da ono sve što ne voli da ostavi, a sve što voli, znači da to što više čini. Isto tako, rekli smo više puta, ali evo samo da to sada još jednom ponovimo, znači kada e, dođe do rješavanja problema ili bez problema, kada imate znači određenu stvar, želite da je uradite, konsultuje vas muž, sjedite, razgovarate, hoćete kupiti auto, hoćete kupiti plac, hoćete kupiti djeci, ovo ono, nemojte dozvoliti sebi, ako muž ne uzme vaše mišljenje, da se ljutite zbog toga. Znači, e, jednostavno, to nisu stvari koje su precizirane vjerom. Jednostavno pomirite se sa tim. Vi želite da muž kupi određeno auto, njemu se sviđa neko drugo i on kupi to drugo. Nemojte od toga praviti aferu jer gotovo je. On je kupio drugo auto, vozajte se u tom autu, zikrite, šočurajte, dovite za njega što vam je kupio bilo kakvo auto i to je to. I u mnogim drugim stvarima. Vjerujte, znači moramo biti spremni, jednostavno se pomirimo, gotova stvar. Muž je uradio nešto suprotno od onoga što sam ja željela, završena stvar. Prekrižite tu stvar i nastavite živjeti kao da znači niste imali po tom pitanju nikakav stav. Isto tako u životu nemojte mnogo gledati u ljude koji su iznad vas. Nerijetko nam se dešava da nastaju problemi u braku zato što neka sestra sebe i svoju porodcu vaga sa drugim porodcama pa oni imaju više, pa oni imaju bolje, pa oni idu na more, pa oni idu ovdje, pa idu ondje, pa njihova djeca, pa njihovo auto i tako dalje. Gledaj, ako ste već gledati tu nekoga, onda gledajte onoga koji je ispod vas. Narošt u današnje vrijeme, zahvaljujte Allahu, pogledajte izbjeglice, pogledajte ratove, pogledajte Siriju, pogledajte Irak, pogledajte Palestinu, zahvaljujte Allahu što vas je učinio muslimanima, što, vam je, što imate krov nad glavom, makar to bilo i pod kirijom, što imate bilo kakvo auto, a i ako nemate auto, zahvaljujte Allahu što ste zdravi i što ne puca i što ne padaju granate i što vas niko ne pretjeruje, protjeruje i tako dalje. Znači, nemojte gledati u ljude koji su iznad vas, jer vam to može unijeti mnoge probleme u porodci. Isto tako, cina majku, poštovana sestro, postavi sebi visoke ciljeve. To sad vezujemo sa onim sitnicama u braku. Nemojte dozvoliti sebi da na putu postizanja Allahovog zadovoljstva. U braku mora da znate da je brak i badet. Pokornost mužu i badet. Boži poslanik alaih se wasalam kaže žena ako radi četiri stvari ući će u džennet na koja hoće vrata. I zato znači postavite sebi velike ciljeve. Nemojte sebi dozvoliti da vam sitnice pokvare bračnu harmoniju. Vi idete ka svome gospodaru, idete ka džennetu. Jedan od puteva ka džennetu jeste zadovoljstvo svoga vašeg muža i pokornost vašem mužu. I zato postavite sebi velike ciljeve, nemojte sebi dozvoliti da vam se neko miješa u brak, nemojte sebi dozvoliti da zbog sitnica gubite taj put ka džennetu. Boži poslanik kaže ako žena klanja e, namaze, ako posti mjesec Ramazana, ako čuva svoju čednost i ako je pokorna mužu, bit će joj rečeno na sudnjem danu uđi u džennet na koja hoćeš vrata. Znači postavite sebi velike ambicije. Vi kroz svoga muža vidite džennet, vidite Allahovo zadovoljstvo, vidite vječni uspjeh i nemojte sebi dozvoliti zbog neke sitnici, bez obzira kakva bila dunjalučka, da vam se poljulja taj veliki postulat. Isto tako, rekli smo malo prije, ali evo samo da to još jednom potvrdimo, nemojte zaboraviti pozitivnosti vašeg muža. Insan se naljuti, insan u datom momentu nešto rekne što nije dobro, ali poslije toga, kada se ohladite, rezimirajte stanje svoga muža. Ima muževa sigurno da su možda njihove negativnosti veće od pozitivnosti, ali generalno većina ljudi, naročito vjernika, pozitivnosti su daleko, daleko veće od negativnosti. I nemojte sebi dozvoliti da zbog jedne, dvije, pet ili deset grešaka zaboravite sve ono što je lijepo bilo između vas i vašeg muža. Isto tako, u današnje vrijeme, kada je u pitanju bračna harmonija, morate priznati da svima nama fali vremena. Svima nama fali vremena najviše za porodicu. Zato moj vam je savjet, ako želite da pridobijete srce svoga muža, ako želite bračnu harmoniju, morate odvojiti vremena za svoga muža u svakom pogledu. Morate odvojiti vremena da sa njim sjednijete, da porazgovarate, da popijete kafu. Ja znam da ima se stara koji ima i radnu obavezu, ima se stara koji imaju više profila na Facebooku, valja to sve održavati, valja sve prokomentarisati, valja znači onaj, na sva ta sjela stići i tako dalje. Odvojite vremena za svoga muža sjedite, porazgovarajte, popijte kafu, našalite se. U ovom turbo životu svi smo mi zauzeti i vjerujte da nam svima fali pažnji. Najveći znači, način kako možete pridobiti bračnu harmoniju srce svoga muža jeste da mu iskažete pažnju tako što ćete mu posvetiti vrijeme. I samo još dva ili tri savjeta i tri ako Bog da završajemo jer smo malo ograničeni s vremenom, moramo klanjati akšam. E, s me što moram govoriti o tome, pogotovo ovdje evo ima i par muškaraca, ali veoma bitna stvar u životu jeste znači intimni odnos između muškarca i ženi. Čuvajte se cijene majke i poštovani sestre da šeitan ne uđe u brak i poruši bračnu harmoniju kroz ova vrata. Mora da znate, znači, kao što žena ima svoje potrebe za muškarcom i muškarac ima potrebe za ženom. I ja kada budem govorio muškarcima, govorit ću im o njihovim problemima. Ali mora da znate da čovjekova potreba za ženom nije znači mobitel koji se navije i znači to je nešto što je teško definisati. Zato vam kažem, Jučer sam čitao tu stvar i baš mi se svidjela jedan od šehova spominje, kaže čuvaj se cijena sestro da tvoj muž dođe, ajde da kažemo, pun nekog zanosa, pun želje da tebe vidi, da s tobom ima neki intimni odnos i da onda doživi od tebe, on je to baš rekao, hladnoću. Znači nezainteresovanost, vjerujte da to u današnjem vremenu, vremenu smutnje, vremenu iskušenja, vremenu kada bez obzira koliko čovjek bio bogobojazan, kada iziđe na ulicu, mora vidjeti desetine i stotine žena razgoličenih, znači čuvajte se da šeitan ne uđe u vaš brak kroz ta vrata. A nerijetko nam se dešava da, da imamo problema. Isto tako, ja znam da ima stara pa da im njihovi muževi nekad malo dosade, znači da malo, malo, oni bi da malo posjete spavaću sobu. Sjetite se žena, tako mi Allaha ima se stara koji su mene kontaktirali, kontaktiraju druge daje, da njihov muž sa njima ima intimni odnos u godini dana dva ili tri puta. Sjetite se takvih sestara pa ćete onda letiti sa vašim mužem kad god da on samo naišareti prema spavačoj sobi da treba donijeti od tuda čašu, ti ćeš misliti da te zove za nešto drugo. Znati sjetite se takvih sestara pa ćete, ako Bog da znati, cijeniti vašeg muža. E, Isto tako, i time ćemo ako Bog da završiti, moramo shvatiti da svi ljudi griješi. Ne možemo očekivati savršenstvo. Znači tog svog insana, tog svog muža, doživite da je insan, da je bešer. Allah poslani kaže, svi sinovi, svi potomci, Adem ali selam griješi. Nemojte očekivati savršenstvo. Svakome se mora oteti greška. Svakome se mora oteti nešto što nije dobro ali znači ima i način kako se to rješava, ako treba savjet, ako treba kritika, ako treba znači dijalog, ali nemojte očekivati savršenstvo, nerijetko nam se dešava da žene i muževi isto tako očekuju od svog supružnika savršenstvo da prođe 15 dana, 20 dana, mjesec dana i bez jedne greške. Mora biti grešaka, mora žena pogriješiti, mora muž pogriješiti, ali kroz ovo cijelo predavanje govorili smo kako da se nosimo prema tim greškama, ali nemojte očekivati savršenstvo, budite spremni na znači izazove. Molim Allah Đelšanu da ono što smo čuli bude korisno za nas, molim Allah Đelšanu da nam u, znači olakša prakticiranje onoga što smo čuli. Molim Allaha Đelšanu da ispravno razumijete ono što je se kazalo. Znači, opet ponavljam, nismo imali cilj nikoga da kritikujemo. Jedini naš cilj jeste da uspostavimo bračnu atmosferu i bračnu harmoniju u našim kućama, da to budu kuće ljubavi, pažnje, mira, odgoja djece, poštovanja, kuće u kojima će se Allah Đelšanu veličati, u kojima će se prakticirati Islam. I na kraju, subhanike Allahumma ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente stagfiruke, wa etubu ilik.